Usaian baino euneko ogoi ez gutxiago izan da bai honan aurten bereziki aste azken eta larun batean. Turismo bulegoak ere azkarki sentitu du berakada hau erdiaz mugiztu baita behertara joan den jende kopurua. Kampotiak gutxiago beraz baina hainitzen dako duela ama jorte bizitzen ziren bezalako bestak izan dira aurten goak. Zortziun mila pertsuna izan dira, alere milioi bat direnean usaian, jarronetxe garai baionako hau zapesa. C'est vrai une diminution de la fréquentation, mais en même temps, grâce aux mesures de sécurité que nous avons prises, un sentiment quand même de sécurité qui était perceptible. Ces fêtes-là euh, se sont déroulées le mieux que possible dans un contexte de psychose. Bestalde, justiziaren aldetik ameka pertsona osiperatuak izan dira Baionako bestetan eginiko laporketa edo bortizkeri kasuen ondorioz, aste arte untan iraganda haien hauzia Baionako hauzitegian.